шыба. ба чуба тамар, әбір гон худа. Кащенне туба тамар, кам келешта. Пәчек пулны жава, мән каласы бұр. Ачачу есавын, ашкынза зада гур. Улықра әбір жыр худа. Ирйенне жидеттемір, кам келешта. Шуға пулны мен каласы бұр. Качы болтын, савын, юратса да күр. Туйзіне таба аттамар, тұррас хәлгуда. Хыназен бұға аттамар, кам келешті. Үгірі күрні жава, мен каласы бұр. Кунен шәрін савын, кулянзан күр. Кележақ вардымыр, кедемір вода, Шабышса мандымыр, камшы бьёшта, Паттыр бұлны жава, мән қаласы бур. Шабыжандық, шабыш, ташман бушни жүр, Тус ежа шуха атрамар. Шәндемір юда, келгене жылды трамар, Кам келяшта Ювар бұлны жава, мән қаласы сывы юлтын. Савын. Курас сине кур. Ажазе үстерде мәр, кам гелі ашта. Үстіне вештерде мәр, кам жаби ашта. Пурныш тытны жава. Мэнь галаси бур. Ватлық рада савын. Юрлаза кур.